Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. Les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97 i temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7 Ràdio amb el treball d'Andreu Alberón a la redacció i el d'Arturo de Delgado al front del control tècnic. Vos saluda com cada nit Manolo Montalbó. Recorde que es podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android en el TuneIn com la 97.7 Ràdio i en la nostra web la 977.com. A més teniu el Twitter oficial del programa arroba esports 97 nit arroba esports 97 nit en la pregunta que vos fem avui, sempre el 97, recordeu, en xifra, en número i en la pregunta que vos estem fent en el dia d'avui és qui penseu que arriba millor al derbi, el Llevant o el València i per què, les vostres raons no vol dir, home, sí que pot podeu fer el que vulgueu, però no vol dir el València o el Llevant i ja està, ens ha de dir el València o el Llevant i el per què penseu que un o altre, Llevant o València, València o Llevant arriba millor al derbi. És la pregunta d'esta nit qui penseu que arriba millor al derbi i per quina raó? És la pregunta que ens fem en arroba esports, on no sentit, perquè sí que és cert que més enllà de la setmana de paró per les eleccions, la setmana que vingué envoltada en la polèmica de les entrades, va costant-se el dia del derbi, el diumenge, i a les 5 de la desprada. I ens agradaria, en la mesura del possible, i de que ajudaren els clubs a parlar de futbol. Ens agradaria parlar de la pilota, dels futbolistes, dels esquemes, dels sistemes, del Llevant, del València, de Barral, de Casa de Mustafi, d'Alcácer, ens agradaria que el protagonisme fora per a l'esport, que és el que ha de ser. El que ha passat, passat està. Els preus de les entrades són els que són. La contestació del València és la que és. Però a mi em dóna la impressió que no hi hauria millor mostra de demostrar que la ciutat mereix dos equips en primera que tornar a tindre un derbi en pau. És el que volem, és el que ens ocupa. No anem a dir que ens preocupa, però sí el que ens ocupa. Ens agradaria de veritat que les dues entitats i qui estan al front de les mateixes, uns i altres, altres i uns, entengueren que això és el futbol, que té que haver pique, que no podem obviar eh, el fet de que és un derbi i que són dos equips d'una ciutat que a ha Berne Pique i que una afició sempre eh, se va xungar de l'altra quan les coses vagin malament però que fins ahir que ha d'haver uns límits i que els límits han de ser el futbol tot el que no siga futbol estarà de sobre i per tant, com estem dient ens agradaria que esta setmana parlàrem de futbol més enllà d'aspectes socials, per exemple, eh, en el València, en el qual avui s'ha reunit el patronat de la Fundació, i el dijous hi haurà una assemblea, més enllà d'això, el protagonisme autèntic i verdader ha de ser per als futbolistes. Esperem que tots ho entenguen, els de dins i els de fora, i no me referisc al local i al visitant, me referisc als de dins, als consellers de cada equip i als de fora, als aficionats de cada equip que torna a dir que sí, que la rivalitat és sana, és saníssima, i és la que alimenta el derbi. I quan més anys passen, més gran serà el derbi, que és el que volem. Però que ha d'haver un límit, i que el límit sabeu on està, en la no violència, en l'anar al camp i a disfrutar, i que cadascú anime els seus. Hi haurà càntics creuats, evidentment, però no passem d'aquí. Tornem a demostrar que som una ciutat de primera. I tornem a demostrar-ho amb un derbi entrellat, amb un derbi en pau. 11 i 35. Dit això, és el, el principi d'intencions, la declaració d'intencions per a esta setmana de derbi en esta casa, en la 97.7 de ràdio. El que anem a fer és repassar la resta de l'actualitat del dia, com fem sempre, en 5 fotos. Tornada al treball el derbi de fons de d'un cap de setmana y de una semana en la cual l'equip equipo per para intensificar el nivel y cargar baterías tal y como ha recordat Javi Fuego Hemos aprovechado la semana pasada para, para meter carga de trabajo, ha sido una muy buena semana de de trabajo, creo que hemos eh, recargado pilas y bueno, eh, ahora sí que es cierto que comienza una semana ya con vistas a, un objetivo claro del domingo, un partido importante para nosotros, eh, es cierto que es el derby, son tres puntos más y tres puntos más que nos acercarían un poco más al objetivo. Divisions a partir del dia 1 de desembre. Avui s'ha reunit, reunit perdó, el patronat de la Fundació del València que ha aprovat per unanimitat dels seus comptes i que valorarà i que votarà positivament als del club en l'assemblea. Les dimissions de la Fundació seran efectives a partir del dia 1 de desembre, com recorda el seu president Aurelio Martínez. Las cartas las hemos hecho un prototipo de carta que las hemos estado firmando ya pues los que estábamos aquí presentes. La fecha de eh, dimisión es con efectos 1 de diciembre. ¿Por qué el 1 de diciembre? Porque el 1 de diciembre es la fecha que está prevista el cierre de toda la transacción. Paquito descansa de más y no ha y no sé qué del Bosque ha para para enfrentarse en Vigo Alemania, al Alcácer amb estatus de titular, descansarà i la davantera en proves serà Nolito Morata. Demà comença la setmana per a un llevant que demà a les 11 del matí començarà la seva preparació del derbi. Caraz entrenarà sense els internacionals i amb la idea de recuperar algun dels efectius nacionats. Van Rossum, sis setmanes fora. El reconeixement mèdic desvela que el base de València Bàsquet pateix un trencament fibrilar en el gluti i mantindrà les sis setmanes de, i el mantindrà, perdó, sis setmanes de baixa altre contratemps més per a l'equip de Perasovic. Les 11 de la nit i quasi a 38 minuts fem una pausa per a la publicitat, agafar una miqueta d'aire i entrar en tots els temes moltíssims que tenim en la nit d'avui. Així, a Esports 97 nit, en la 97.7 Ràdio. su concesionario Peyote en Torrentisilla, cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. ¡Satisferto! Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla. Nuevo Centro presenta El viaje de Elliot en concierto. Mi vida yo quiero robarla a la luna esta noche, tus ojos negros. Sábado 22 de noviembre en la Sala Noise de Valencia. Venta de entradas en punto de información de Nuevo Centro. Consulta horarios en nuestra web la977.com. Patrocina Nuevo Centro. Y recuerda, tu entrada es válida para dos personas. Además, cómprala en Nuevo Centro y llévate una camiseta edición limitada del grupo totalmente gratis los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. ¿Conoces una gasolinera donde el combustible tiene los mejores precios de Valencia? No, cuéntame. Es la gasolinera Taxco, donde poner combustible es un ahorro. Además, en Taxco ahora también puedes acceder a sus instalaciones para el mantenimiento de tu vehículo y transformarlo a autogás a precios realmente interesantes. ¿Y dónde está? En el polígono Vara de Cuart, frente a ITV. Y si quieres más información, la encontrarás en taxco.es. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas Belarte, tu snack de horno. Sports 97 NIT, el teu equip, la teu Radio. 20 minuts per arriba a les 12 de la nit, momento en el que arrancará la nuestra tertulia en el día de William, el director de Superdeporte, Julián Montoro, Amel... president nostre, amb Jaume Martí, que és el nostre president, jo crec que és president dels periodistes, Jaume Martí, i amb Andreu Alberola, que ja el tenim per així. Hola, Andreu, què tal? Bona nit. Què tal, Manolo? Bona nit. Anem a entrar, eh, hi ha notícies de la Fundació s'ha Uduí, hi ha notícies de Paterna, perquè avui ha tornat l'equip al treball, però sabeu que tenim un tema entre mans en esta casa, del qual us venim parlant des de dimecres de la setmana passada, que és Leonardo Suárez, jove de Boca. Atenció, perquè us anem a contar novetats al voltant de Leonardo Suárez. Eh, què és el que ha passat el cap de setmana? Perquè hi ha hagut paraules més altes que altres i els intents desesperats de Boca per a no perdre el jugador. Andreu. Bueno, pues cada setmana amb molt mogut i en el que ha hagut molta tensió entre el Boca Juniors i eh, sobretot el representant del futbolista, el futbolista, la família. El divendres vos contàvem així en la sintonia d'esports d'una tercera nit que hi ha dirigents de Boca Juniors que estan intentant que no es tanque el fitxatge de Leo Suárez pel València. Dissabte va haver una discussió eh, forta -hmm. entre la directiva de Boca i els pares de, de Leo Suárez. No van acabar gens bé les coses. Volen fer-li renovar. A la força, si fa falta, no? Boca ja va fer l'oferta de renovació a Leo Suárez, però no l'accepta. La família vol que resolga com més pronte millor el fitxatge de Leo Suárez per el València. Ho tenen claríssim. Divendres passat, el Vasco Arrobarrena, que és el tècnic de Boca Juniors, va demanar expressament als dirigents de Boca Juniors una petició. La incorporació... Ojo! Tema Leonardo Suárez per un costat, el jugador i la família del jugador, sí. pese a les pressions de Boca, volen tancar ja el fitxatge per el València, volen vindre a València, rebutgen l'oferta de renovació que tenen de Boca Juniors. Està, és dir, està rebutjada Boca, encara que ho estan intentant constantment. Boca o els directius de Boca que volen trencar l'acord que n'hi entra Ayala sí. i Daniel Angelici, el president de Boca, hmm. el, alguns directius de Boca han intentat renovar al jugador, el jugador ha rebutjat l'oferta de Boca. Sí i a més a més, atenció al que us anem a contar ara, perquè l'entrenador de Boca Juniors, Rodolfo Martínez Vasco de Rabarrena, exjugador de Villarreal, de Villarreal uh mhm. -huh. ara entrenador de Boca, ha fet una petició per a reforçar l'equip. A qui ha demanat a Rabarrena? El divendres passat, el Vasco Arrobarrena va demanar als dirigents de Boca Juniors la incorporació del valencianista Lucas Orbán. El entrenador de Boca Juniors li ha demanat a la directiva de Boca incorporar per reforçar l'equip Lucas Orban. Hi ha que dir que Lucas Orban eh, va coincidir en Rodolfo Arrobarrena, Rodolfo Arrobarrena, perdó, mm. va tindre Orban en Tigre i li encanta, li encanta, és una de les habilidades habilitats futbolístiques. Orban, no obstant, vos contem ja que no va eixir de València. Mm. En el València estan molt contents amb ell i ell està molt feliç així i no valora l'opció. A més, Orban, hi ha que contar que se sent molt identificat amb River Plate i no vol saber-se res de Boca per la gran rivalitat. Boca-River. És, és que va debutar allí en primera en River Plate. És que ell, ell és de River Plate uh mhm. -huh. i no vol saber-se ara mateix res de Boca. Però és que, a més de tot això, el Boca Juniors li demana al València que salde dos pagaments, dos quotes, que segons diuen li deuen per el traspàs d'Ever Banega de fa ni més ni menys que 7 anys per valor de 500.000 dòlars cada una. És a dir, un milló d'euros en total. És a dir, que el Boca diu que el València li deu... A... Encara dos terminis del pagament sí, de Vanega. Per, per, per un valor total d'un milió d'euros. Dos pagaments de 500.000. Més el 50... I volen el 50% restant dels drets federatius de, i econòmics de Fernando Gago. Més el passe o la sessió de Lucas Orbán. O sea, Boca, en tot això, perdó que vos diga, però es puja a la parra. <laughs> Y lo mejor de todo eso es que el Valencia Tiene una posición de fuerza el Valencia, si vol importa el futbolista en el mes de junio a coste cero, a coste cero. Lo que vol es consensuar la operación para a allí creixent. Y para eso això acepta Daniel Angelici, el presidente de Boca. sí, pero Daniel Angelici eh, ahora está participante en ese tipo de presiones Porque sabe que tiene unas elecciones en 2015 que pueden afectar todo eso mhm. Porque se está haciendo fent de ruido Me consta. El Valencia tiene posición de fuerza Y no va a tragar en todo eso eh? i a tota sort que diu el València és ben diferent respecte al suposat deute. En el club és que asseguren que el València no deu ni un sol cèntim a Boca Juniors. No t'ho perguis. Aquesta <laughs> és la informació que vos podem contar ara mateixa. Però és, que aquesta història mm -hmm. dels impagaments de Vanega ja va eixir al voltant d'un altre jugador que volia el València, no? Quan l'operació de Gago. Quan l'operació de Gago ja va eixir eh, a un tema d'impagament del València i el València eh, va declarar en aquell moment i a més no, era un consell que no tenia res a veure amb l'actual eh, i va dir que els pagaments per boca per, per Vanega a boca estaven ja totalment eh, acabats i coberts, etc etc. És que en el, en el València asseguren uh -huh. que està tot solucionat lo de Gago. Sí, sí, sí. Lo de Vanega, perdona. I que, I que no només això, sinó que és que és Boca qui deu pasta al València per, per, per el traspat de Gago, per l'operació de Gago uh -huh. se va fer, se va tancar este estiu no l'anterior, si no m'equivoque. Així està l'operació de, de Leo Suárez i les relacions molt tenses ara mateixa entre el Boga Juniors i el, i el València. N'hi ha, un tira, i un fluixa i veurem com, com queden les coses. El València, no obstant, té un acord, té un acord per al futbolista i va avant. Vull dir hi ha operacions i, i, i si no passa res, que, que no passarà res perquè el València, com, com estem dient, manté una posició de força, Leo Suárez serà jugador de València. Per tant, recapitulem. Eh, discussió eh, en to diguem-ne que poc cordial entre la família del futbolista i alguns dirigents de Boca que no, volen no, no, trencar l'operació. Poc cordial, nada. O sea, es que casi ni arriben a les mans. Bueno, en un tot poc cordial. Eh... Boca, alguns directius de Boca han intentat retindre el jugador i renovar-lo. Situació que tant la família com el futbolista rebutgen de plànol. No volen continuar en Boca Juniors. I a més a més, a banda de l'operació Leonardo Suárez, Rodolfo Martínez Vasco Arroa Barrera, l'exjugador del Villarreal, actual entrenador de Boca, ha demanat Lucas Solan per a reforçar la seva plantilla. El jugador ni li passa per el cap abandonar el València, es sent valorat, es sent en un bon projecte i, a més a més, és que és de River i el València compta amb ell i que tampoc el va, el va deixar anar perquè, per un motiu, és que el València si ven a Orban uh -huh. que no el va vendre perquè és una aposta molt forta d'allà i de Rufete, ha d'anar al mercat a buscar un futbolista, però no un futbolista qualsevol. És que Orban és molt polivalent, és que li ofereix moltes prestacions i no, no pot trobar un home aixina com aixina de hui per animar <laughs> el mercat. Ni molt menys, ni molt menys. Bueno, pues aixina és com està aquesta situació de Lucas Orban i del eh, València Club de Futbol, a més de Leo Suárez. Els tres noms que estan en, en ball, eh, uns d'alguna manera i altres eh, d'altra. Fora d'això, se'n tornem al dia a dia. Si sí, avui s'ha reunit el patronat de la Fundació, eh, present 12 dels 19 patronos actuals. S'han aprovat per unanimitat els comptes de la Fundació i se votarà favorablement als comptes del club. S'han canviat els estatuts eh, i, a més, les dimissions que s'han de fer efectives se faran a partir del dia 1 de desembre. Eh, bàsicament, eh, ara anem a sentir Aurelio Martínez parlant d'això, de que s'han canviat els estatuts de la Fundació, i ara vos direm, perquè el taxi no era massa llarg, llarg vos resumirem en què s'han canviat eh, els nous estatuts de la Fundació València Club de Futbol. Això, o este és Aurelio Martínez explicant el canvi d'estatuts a la nova situació, a la nova realitat de la Fundació València Club de Futbol. Básicamente, los estatutos nuevos de la Fundación se basan en los anteriores, son en ese sentido bastante continuistas. No se cambian, bueno, pues ni los fines fundacionales, ni los objetivos últimos de la Fundación. Más o menos se mantiene casi todo. ¿Qué es lo que cambia? Pues se adapta a la nueva situación que va a tener la Fundación. La Fundación era una anomalía anteriormente porque tenía el 70% de acciones del club y por lo tanto controlaba el club y automáticamente esa anomalía desaparece y pasa a ser una fundación normal y corriente como las miles de fundaciones que hay por el mundo. Lo que se ha hecho ha sido eh, más o menos utilizar un modelo de estatutos parecido al que podría ser, por decirlo de alguna manera, el mundo anglosajón. Bueno, pues eh, vos demanen disculpes perquè hi ha un mòbil que s'ha colat en la senyal, a voltes passa que està parlant eh, la persona que està més a prop del micro, que en este cas era el mateix Aurelio, pues le sona al mòbil, pues se cola la senyal en, en el dispositiu d'àudio que té gravat més a prop. Eh, no se pot fer una altra cosa. En què s'han canviat? <coughs> Perdó, els estatuts de la Fundació. Màxim de set patronos, els càrrecs estan anomenats per un any, se renovaran any any per part del València Club de Futbol, perquè és el València el que nomenarà els patronos de la Fundació no hi haurà comissió executiva, pot haver probablement un president i un vicepresident, eh, les reunions podran fer-se per videoconferència per si alguna persona aliena o de fora de València vol entrar en la Fundació i si alguna persona vol entrar i fer una aportació <clears throat> per a recolzar la cultura o l'esport base que és a lo que serà dedicada aquesta fundació eh, pot fer-ho aportant un, una part econòmica se li faria membre de la fundació i a partir d'ahí eh, pues, si aquesta persona viu, per exemple no sé en mm, Sud-àfrica, no cal que vingui així per a reunions de la fundació per videoconferència s'ha habilitat que se puguen fer i s'ha Eh, Mm, reunions. Eh, això en quant als estatuts i en quant a les dimissions, com vos dèiem, a partir del 10 de desembre. Per què? Ho explica en este fragment de veu Aurelio Martínez. Las cartas las hemos hecho un, un, prototipo de carta que las hemos estado firmando ya pues los que estábamos aquí presentes. La fecha de eh, dimisión es con efectos 1 de diciembre. ¿Por qué el 1 de diciembre? Porque el 1 de diciembre es la fecha que está prevista el cierre de toda la transacción, el pago al IBF, la anulación del aval, en fin, todas las cosas. ¿eh? Y bueno, pues parecía razonable que todos dimitiéramos el uno. ¿eh? No vamos a dimitir unos pocos ahora, los, institucionales cuando les apruebe su institución, entonces era una situación un poco bueno, no, no, no razonable. Lo más sensato es que todos firmamos. ¿eh? todos los presentes y alguno más, <laughs> y con fecha 1 de diciembre y se acabó. Ya, está todo presentado. Bueno, pues eh, en este caso la Fundación de Valencia, que modifica el seus eh, y que dimitirá, sus seus patronos a partir del día 1 de diciembre, porque es la data en la que teóricamente estarà feta ja de manera definitiva a la venda a Meriton per part del València Club de Futbol. Això en quant a l'apartat social, s'han dit més coses, però jo crec que això és el més important. Podríem entrar en moltes més disquisicions, però jo crec que, que pues, arriba aquesta informació, que és eh, la que més aneu a entendre i la que més vos pot servir per a un futur, crec que és eh, suficient. Anem a Paterna, perquè ho ha entrenat el València, Andreu, s'ha estat allà a vesprada, tornant al treball, sense els internacionals, lògicament, que continuen, entre ells eh, Paco Alcácer amb les seleccions. Per cert, Alcácer de Manojua, però no per res, sinó perquè té estatus de titular, les coses, igual que s'han queixat a voltes de que Del Bosque no li dava minuts, ara, per a Del Bosque, Paco Alcácer té estatus de titular. I demà és un dia per aprovar coses, i la davantera per aprovar serà Nolito Morata. I demà Alcácer, banqueta i a descansar. Més coses, entrenament en el dia d'avui, Andreu. Pues sí, entrenament avui per a l'esperada, després de dos dies i mig de descans que han tingut els futbolistes del València, han entrenat un total de 14 jugadors. Eh? Han, de, han de dir que eren els mateixos que el divendres passat, eh, més Robert, que mantenen el filial, ha estat Gallà, l'únic internacional, però que ja va estar el divendres, i la resta no han estat. I aquest que avui Parejo no ha, no ha fet l'escalfament amb, el, amb, uh mhm. -huh. amb la resta de la plantilla, l'altre ja sí que, el, sí que el va fer. Vale. Estan comentant que igual estan, estan tantejant un poc el terreny, estan, estan a, veure. Eh, a veure com va, com millora, Eh... Igual després en la tertúlia contem alguna coseta més que duen els companys de Super. Uh mhm, -huh. Avui l'entrenament pues, ha estat, eh, per exemple, el primer entrenament eh, al complet sencer de Jaume Domènech, que venia d'una lesió, eh, hem vist eh, una anècdota molt curiosa que és que eh, Álvaro Negredo s'ha provat unes botes unes botes, no, unes botes noves uh mhm. -huh. de la marca New Balance i que era un prototip tot, es, que s'està tornant sí. a clavar cap al món del futbol esta marca sí, està fent, eh, està fent proves del producte es, són negres amb la N, amb la N blanca <clears throat> avui les ha provat Felaini les ha provat Negredo ahir les va, les va provar Ramsey saps qui és molt fan de New Balance? no, no tinc ah sí? Folgado mira sempre les sabatilles que du moltes pues estan tornant a desembarcar en el món del futbol professional. Eh, fashion, eh? Folgado molt fashion. Home, això no, no, no he tingut dubte. <laughs> Més coses, vinga. I més allà de les botes de Negredo i l'anècdota, eh, hem vist, eh, ara penjaré una foto el nostre compte de Twitter, una mm. foto del mini-estadi que ja està, que, que pareix la platja, que està, està tot ple d'arena. Són les dues instantànies, la que té avui Andreu Alvero, la del mini, eh, on ja està tot ple d'arena perquè van a ressemblar, i la foto, o en este cas la imatge, que a ahir els nostres companys de Llevant Televisió, enhorabona per ser per la excel·lent retransmissió de la marató que feien de València, i en un moment donant en què l'helicòpter sobrevolà Mestalla va treure una imatge, i veure, Mestalla sense una brizna d'herba verda i era tot gris perquè era l'arena de la nova herba que estan posant i que per al partit del Barça en teoria és quan ha d'estrenar-se de, Pues estan, estan igual, eh, el Mestalla aprofitant que hi ha dues setmanes sí, que, no que no jugat el filial i, i pareix això a la playa eh, i ja està, en eh, Paterna no hi ha, uh mhm. -huh. no hi ha més ha parlat eh, Javi Fo, què ens ha dit? ha parlat avui Javi Fo, ha sigut el protagonista passat per la sala de, de premsa de Paterna uh mhm. -huh. i ha parlat sobre un tema que, que s'està parlant molt aquests dies, eh, sobre l'esquema sobre la variació, la variació entre el 4-4-2 i el 4-3-3 ha comentat que sí, que varia entre un sistema i l'altre que sí, que, par que mm, Parejo participa en la, en la creació dels, dels espais, que això és innegable Pero bueno, que el equipo eh, ha trabajado el sistema 4-4-2 Y que, y que ho tot a la hora de jugar Bueno, varía, sí, sí que es cierto que, varía. Eh, al final también Dani es un, jugador que, participa mucho en la creación de, del juego, en la creación de espacios, eh, es un jugador importante para nosotros y sí que varía, pero bueno, creo que hemos trabajado bien los dos sistemas, sabemos lo que tenemos que hacer, un sistema nos da unas cosas y otras otras. Eh, en todos los sistemas supongo que hay virtudes y, defectos y se trata de, sacar las máximas virtudes. Eh, sí que varía porque eh, la función para los hombres del medio varía un poco, pero tenemos claro lo que tenemos que hacer. Ha parado también sobre el derby contra el Levante de este de semana y ha parado con no, con el, tema de la polémica de la semana pasada eh, sobre les entrades i sobre ha dit que n'hi ha un lío institucional això no, no ho va negar però que ells, els futbolistes, han d'estar per al partit s'han de centrar en, en el tema esportiu i que és important que el recolzament de l'afició la, de siga el mateix eh, que davant el Villarreal que van, van omplir la, la, la, graderia. la gradería visitante Bueno, eh, sé que hay un poco de, de lío institucional. Nosotros tenemos que dedicarnos a preparar bien el partido. Eh, y sobre todo eh, pensar que cuanta más gente vaya de, nuestra afición, más arropados estaremos y mejor nos sentiremos. Tenemos el ejemplo de, hace 15 días en el Madrigal, donde ha asistido muchísima gente. Para nosotros ha sido un factor muy importante eh, siempre, tanto en Mestalla como, fuera de Mestalla, y esperemos que, cuanta más gente pueda ir mejor. Javi Fuga tengo también espera a Paco Alcácer, su su Eh, ha que el gol al final arribará. No importa que Paco Alcácer siga atravesando esta sequía goleadora y que no dubten del potencial golejador de Paco Alcácer, ara la selección española. Eh, el partido contra la selección creo que ha tenido un poco de mala suerte, pero el trabajo que ha hecho en cuanto a desmarques, en cuanto a presión, a, recuperar después de pérdida, a crear espacios, creo que ha sido impresionante. Si tú analizas, por ejemplo, el partido con, de España de Paco. Eh, creo que ha hecho un partido muy, muy bueno. Y sí que es cierto que los delanteros viven del gol. Él tiene mucho gol y, llegará pronto. Pero aparte de eso, nos está dando muchísimo trabajo, eh, está dando muchas salidas al equipo y el gol va a llegar porque lo llevan la sangre. Así que eh, no hace falta ni animarlo porque creo que está haciendo las cosas muy bien está en la selección española, está siendo el delantero centro titular ahora mismo de, de la selección española y, y, para nosotros es un jugador muy importante. Eh, sabemos que está contento y, y, seguro que pronto llegarán los goles. Bueno, pues eh, això pel que fa al València. Pel que fa descans, 11 tornada a Buñol para preparar el derbi en el cual Alcaraz Eh, que per cert ha fet treballar avui algun dels que sí. vol recuperar perquè vol recuperar efectius per a aquest partit Sí, avui dia lliure per a, per a la plantilla a excepció dels lesionats que no han tingut dia lliure ni molt menys per aquest mateix motiu, perquè Lucas Alcaraz espera recuperar algun efectiu de cara al partit de diumenge. Eh, a, a excepció de Rafael Martins, la resta pues, apuraran les seves possibilitats d'arribar al, al partit. Parlem de Pedro López, parlem sí. de Toño, parlem de... Hector Roda, Roda, sí. Eh, demà comença la setmana ja, d'entrenaments a la ciutat esportiva de Bunyol uh mhm. -huh. i hi ha que comentar també que no estaran, com bé siguin habituals els últims dies, els futbolistes internacionals del Llevant Unió Esportiva. Sí, eh, perquè lògicament eh, encara hi ha compromisos per davant per a, per a uns i per a d'altres encara que per exemple en Grècia la cosa va eixir malament Eh, no és que ja estiga malament, és que estem veient que últimament, més enllà de que guany l'Eurocopa va prou dreta, però sí que hi ha seleccions, atenció que un dia hi haurà que parlar de la rebel·lió, a veure si esta setmana que anem a tindre a, a un dels paraules de Super a Pablo Leiva, a veure si parlem de la rebel·lió dels modestos, perquè Illes Feroe, eh, Albània, eh, hi ha una sèrie de seleccions que estan començant a tindre opcions serioses, Malta, ahir crec que va empatar també, eh, estan tenint eh, opcions serioses a l'hora de ficar-se en eh, l'europeu. Això pel que fa al Llevant una Esportiva, com vos dèiem, alguns jugadors que sí han treballat eh, avui, però perquè són els lesionats, que vol recuperar el Caraz per a aquest partit contra el València Club de Futbol i el València Club de Futbol, en este cas, eh, com ja us hem dit, que també ha entrenat en el dia d'avui. I per a tancar aquesta primera mitja hora empezant informativa, parlar de València Bàsquet. Més enllà de les sensacions de l'equip, dolentes, molt dolentes, més enllà de la sensació de que entrenador i plantilla no travessen per el moment més dolç, per dir-ho d'una manera suau, més enllà de la pobra imatge que se donen els quals on l'equip ha de competir i no competís, per si tot això fora poc, i per si eh, eh, fora poc algunes veus crítiques que ja comencen a parlar de Perasovic, hi ha que parlar de les lesions. I és que ahir en el partit contra el Barça, Sam Van Rosson va fer un trencament de fibres en el gluti. Sis setmanes de baixa. Amb el qual estem parlant d'un trencament ja eh, d'una amplària important. Mal assunt, mala notícia per a un València Bàsquet que almenys podrà compensar eh, la baixa en un joc com el de base amb l'entrada demà de Nedovic que serà presentat amb el conjunt del eh, València Bàsquet i que possiblement ja estarà per a viatjar a Grècia amb, eh, per a partir contra Olympiacos. Les 12, tanquem la primera mitja hora i entrem en la tertúlia. Vinga. 97 nit, La Tertúlia. Les 12 de la nit i un minut arranca el temps de tertúlia de debat i d'anàlisi així en Esports 97 nit amb tots vosaltres amb Andreu Alverola de continua de la primera mitja hora saludem al director de Superdeport de Julián Montoro Hola Julián, què tal? Hola, bona nit I més que mai, especials gràcies tu saps per què per estar així esta nit i també tenim el nostre president el Jaume Martí Hola Jaume, què tal? Bona nit Moltes gràcies Bueno senyors, pues eh, el que és ben cert és que ara si voleu tornem a entrar en el nom de, de Leonardo Suárez i en les novetats que acaba de eh, donar-nos Andreu Alberola Eh, però lògicament és setmana de derbi és, eh, jo crec que el primer que ens ocupa a tots i comença un tema que ens ocupa jo he dit en la portada del programa que ens ocupa que encara no ens preocupa però sí que crec en este cas eh, Julián Montoro com a director d'un mitjà esportiu i valencià eh, i Jaume Ortí com a persona que en el seu dia va fer que les relacions entre Llevant i València foren molt cordials sí que m'agradaria una declaració d'intencions de cara a esta setmana jo he dit que entenc que ha d'haver pique és lo normal en un derbi i que les aficions bueno, pues una sempre se va xungar de l'altra quan les coses vagin mal el que no vulgui veure això en el futbol és que no sap el que és el futbol el futbol és això però que amb tot el que hem viscut crec que cal eh, recordar, tampoc fer una crida perquè no ha passat mai, no ha passat mai res eh, fora del més enllà d'algun desservellat o d'algun indesitjable que se pot colar en estos, en estos partits però sempre el derbi entre València i Llevant, Llevant i València ha sigut eh, com a ciutadà d'esta ciutat del Camí Casal per a treure pit per a dir que bonicos són els derbis en la meva ciutat jo vull continuar traguent pit després del derbi del diumenge i sí que m'agradaria eh, no una declaració institucional ni molt menys però sí una primera frase per a demostrar en efecte que entenem el pique entenem que les aficions són rivals que eh, eh, sempre va haver-ne coses entre València i Llevant sobretot entre les aficions però que no passa d'ahir, que hi ha un límit i que aquest límit és el que s'ha de respectar per a viure tots una festa perquè hi ha famílies que la meitat són d'uns o d'altres i volen anar al camp i tenen dret a passar ho bé hi ha colles d'amics que estan preparant eh, el, a més que estan ja picant-se entre ells sanament vale. per anar tots junts al camp i també tenen el dret a passar-ho bé i que jo crec que eh, cal ocupar-se d'això i recordar-li a la gent que és un partit de futbol que hi ha hagut més o menys tensió entre les directives però que eh, hi ha que donar un exemple de com se comportem els valencians en aquest tipus de partits però Manolo, meu posa és molt difícil perquè ja ho has dit tot no, a eh, difícil jo l'únic que, que estic 100% convençut uh mhm. -huh. és que va ser un gran derbi va ser <laughs> va ser de una rivalitat tremenda uh -huh. i me pareix però molt bonica, positiu tremenda però bonica bueno, la rivalitat és bonica no? en l'esport, estem parlant de l'esport no estem sí. parlant d'anar a, a, en estanques a, a ningú <laughs> puesto no? Eh, l'esport sense rivalitat no és res eh, estic d'acord per almenys l'esport eh, entès com a espectacle pues, com, com és el futbol eh, n'hi ha esports pues, bueno, pues que, que no, no capen totes, aquestes coses no? Mm. però, però el futbol com a espectacle i com a esport té això no sé, no sé per què tenim que dubtar de, de, de, que, de que si va passar no sé què, de que si va no sé quan no, dubtar tampoc no, és que estic convençut que no estic convençut que va ser un gran partit i un gran derbi uh mm-hmm. -huh. Jaume Tu que fes en el seu dia aquí les relacions... Pues jo, en la línia que estava dient este matí, és que han llegit la crònica, pues jo crec que tenim una... Som molt afortunats els valencians de tindre dos equips en primera divisió i ja fa molts anys que això se continua, que és lo important, no? Uh -huh. Això crec que és un dret i una cosa gran que tenim, per tant tenim que defender la perquè continuï així, independentment que cada un tinga un color i que quan juguen entre ells pues, lògicament vull que guanyi el seu equip però se, són valencians i crec que tenen que disfrutar d'aquest derbi jo crec que el problema d'aquest derbi també ha passat com el partit contra el Deportiu que hem tingut massa dies eh, el tema de la selecció m'ha tingut 15 dies ahir i al final s'ha calentat la palla i crec, <laughs> i crec que entre amics perquè dic i puc donar fe de que el president tant del, del Llevant com del València són amics sí. doncs crec que reconduiran i el que no se pot perdre és que damunt ha sigut un exemple sempre històricament quan el Llevant i el València s'han enfrontat que ara no tenim que ningú té que provocar que no sigui així per tant tenim que tornar a bon camí i que al final és que tenen que pelear per guanyar el partit són els jugadors i a partir d'ahir l'afició a disfrutar i els dirigents ser els primers en donar exemple. No tinc que eh, cap dubte, com deia abans eh, Julián, que, que així serà. Jo és la pregunta que, estic, que, que estic fent-los a la gent en el Twitter, ara vos la recordaré, eh, i que volies començar per ahir. Jo m'he parlat la dels 15 dies que hi ha hagut de paró eh, en este cas <clears throat> impeminable, perquè juguen les eleccions i és la pregunta que ja vos traslladé als tres contertulis a Andreu, a Jaume i a Julián qui arriba millor a este, a este derbi i per què? I la, la recapitulació que feien la setmana passada és el València arriba amb algun dubte a nivell de sensació futbolística, no de números, 4 dels últims 6 punts, estan ahí els números i són incontestables, si a nivell de sensació futbolística i el Levant arriba tot el contrari. El Levant arriba en els mateixos punts que ha guanyat el València les dues últimes jornades, 4 de 6, però amb la sensació de que este Levant és més reconeixible i que Alcaraz ha recuperat les signes d'identitat. Amb tot mm. això exposat sobre el tapet, senyors, la pregunta que, fa, que faig és qui arriba per a vosaltres millor al derbi i per què? A veure, eh, tot el que has dit és de veres. El València pot tindre algun dubte, el llevant pareix que va de menos a más, com uh mhm. -huh. se suele decir, però també n'hi ha que contar d'on ve cada un, no? Un ve d'una ratxa importantíssima i un altre ve d'estar l'últim en la classificació. Jo, pese a tot, pese a tot el que, lo que estàs dient pense que encara n'hi ha una diferència important i que el València està molt millor que el Llevant de cara a este partit jo crec que els dos equips venen d'una línia jo crec que el Llevant ha estrenat un entrenador nou que pensa que li ha anat molt bé per al sistema i per els jugadors que té i crec que aquesta il·lusió se, se va transformar en que en el derbi de, del diumenge el eh, Llevant va anar d'una altra manera perquè no mai han marcat eh, diferències la classificació puntual simplement ha sigut dos equips que quan juguen juguen d'igual a igual i, i el que hagin fet antes no, no va valdre per tant el València si vol té que anar molt preparat sabent i d'alguna manera que el Llevant va anar a totes i el València crec que ha hagut els dos últims partits pues, doncs ha tingut alguns dubtes i també té l'ocasió de demostrar justament a en casa, mm -hmm. propet de que ha sigut pues, un tema puntual, ha sigut un tema de lesions i que crec que també té l'obligació el diumenge de, de plantar cara a un rival que vindrà pues, en totes les armes que pugui, per tant eh, d'alguna manera el partit està beneït com que serà un gran partit segur jo penso sincerament que el València eh, independentment de, de la dinàmica de sensacions, pense que sempre arriba millor al, al partit que el Llevant per una qüestió de nivell de plantilla eh, per al Levant és el que ha comentat Julen ve de ser últim i, i la mateixa setmana que, la, eh, que el València empata i és una malíssima notícia el Levant empata i és, és el major triomfo dels últims un moment, empata en canxa del Sevilla no, no, no empata en qualsevol però canxa però... vosaltres i ho valen plantejar com i ho valen plantejar com no. com canvi triomf eh? futbolísticament pues, diu més el que està donant de si el Llevant ara mateix no, mai en la vida, que va no, no, eh... però, però, però si el moment puntual en el que estem el moment puntual quin és? Eh, el, el, el, el, el d'anar a Villarreal i guanyar 1 a 3? No, no, moment, jo, jo, o... dic, jo, no, no, jo, avui t'he dit que en números és incontestable. Els dos equips, 4 de 6, les dues últimes jornades. Mm. Incontestable. Sí, però és que el València té això. I que els dubtes, no, no, per això t'estic dient, que els dubtes a nivell del València són més eh, de sensacions ja, ah, però València té, té jugadors però prou determinants. Tot el món diu que les sensacions en Villarreal no foren del tot positives i el resultat va ser una... Sí, sí, totalment. Totalment, si una cosa no lleva l'altra. El València, per damunt de sensacions, té jugadors determinants i amb prou de nivell com per estar per damunt això de les sí, sensacions. Més, més que llevant, això és evident. De què estem guanyant? De, de guanyar el partit del derbi, no? De qui va guanyar? Estem parlant qui arriba millor. va, de qui va... <laughs> Qui consideres vale, que està en millor no, situació? vostè és el resultadista number one. Sí, senyor. De què estem parlant? De guanyar jo sempre he de guanyar pues ja està. jo sempre he de guanyar que sí, que és de veres, que, que, que el llevant té una altra cara, això no, no té això no té discussió a mi eh, hi ha gent del, de l'entorn de València que diu bueno, fa tres setmanes no hem tingut dubtes eh, pues a lo millor no, vas no, per, no per el a lo no. millor vas i perds no, no, no, ah, per, no, no, a lo millor no, probablement, però, no per, però quan me dius això no m'ho diu per el València si, si més no m'ho dia m'ho dia perquè ara este llevant mossega, lluita i empenta, però més és més reconeixible, s'acosta més a les senyes d'identitat que tots tenim en ment del llevat de sempre. El llevat el que s'ha guanyat el mèrit d'estar en primera divisió és uns altres anys, per tant, crec que té la lliçó de pressa, té molt de mèrit en el pressupost que té, i està ahí peleant i, i no mos va donar d'una facilitat. A més, és la seva obligació. I jo sempre dic que els derbis no tenen que veure la classificació. Perfecte. Eh, Andreu, tu en aquest aspecte... No, que el València ha tingut mala sort perquè el Levante, eh, si l'haguera agarrat en qualsevol setmana, segurament l'haguera estillat, però és que l'ha agarrat en el millor moment de la temporada. No tenia que haver canviat d'entrenador. <laughs> que ja com el futbol. Els levantinistes que pensen al contrari. En una setmana... Però, claro, eh? jo espero veure millor encara el Levante esta temporada. No crec, Hombre, que estiga, no crec que estiga en el millor moment, eh? Espere, espere que no. El diumenge va per l'home, jo. Mm. <laughs> Eh, m'agradaria m'agradaria veure el, el, el Llevant en un nivell important claro, m'agradaria veure un bon partit correcte un partit en el qual els dos equips pues, això, eh, com deia, se van ampliar a fons de ben segur eh, i ja després eh, vos demanaré els que per a vosaltres poden ser els punts definitius del, o, o, o decisius del derbi perquè jo crec que van haver-ne jugadors en un costat i en altre per cert, eh, s'estava parlant del tema de, de Mustafi eh, eh Mustafi el que sembla que l'ha comunicat al club és que l'únic que té és un colp però que en principi no hi haurà problemes per a que puga estar mm, diumenge a partir de les 5 no, inclús, inclús demà crec que va jugar mm, no, demà segurament no, de, demà, demà probablement no. el reserven demà probablement el reserven i a més que demà anava a jugar de, de lateral en una història que ja contarem ja fa diverses setmanes que Joaquim Love veu a Mustafi més, més com a lateral un jugador important i, i no, Alemanya ven, ven un fum de baixes per a, per a l'amistat de demà Oh, és un jugador important, per el València eh, ara mateix és el màxim golejador. <laughs> en les últimes, en l'últim mes és el màxim golejador de l'equip. Sí, sí, tot i això, tot i que la davantera no està passant... Res, no s'ha <laughs> Tot i que la davantera no està travessant pel el seu millor moment, és el que el Paco Alcácer continua sent, a hores d'ara, la màxima garantia del València de cara a la meta contrària, perquè Rodrigo no està acabant de buscar o de trobar la seva millor forma i perquè a Negredo anem a ser conscients, senyors, encara li falta. Negredo està més tiso que es pensem. Mira el que te dic. Vols dir? Sí. Per una raó, Negredo bueno, no ha fet... Per algú ho diràs, vull sí. dir, tu no parles perquè sí. Negredo no ha fet pretemporada. I això és que, és que lo que té marca la temporada. Però I, i lo que, que diuen el València és que el València no pot parar per fer una pretemporada Negredo. El I el divendres Negredo se'n va de paterna Calen calent com una mona, perquè en un no s'apreta i ell se veu que no arriba, que no arriba. Està més tis de lo que se pensem. Jo Hi ha gent que està demanant-lo per als 90 minuts i jo crec que no està. No, eh? no, Estic d'acord en allò. Total, ell, total. ell mateix ho diu també. Claro, és que... Les entrevistes. Però també ho diu la lògica i, i la, ell, la història. Claro, no da, Un jugador quan no agarra el ritme perquè no ha fet pretemporada i l'envergadura que té sí, necessita i gran ritme. Handicap. però el problema és que si no té ritme no el fiquen perquè no té ritme això no pot ser tenen que utilitzar-lo recuperar-lo al 100% per tant és una llavor que té que analitzar amb molta prudència l'entrenador per sí. això és, és superimportant el problema és que ja porten 3 mesos i encara no ha vist claro, i, i estem en Nadal i estan és a Istorrons i no sí, això és un problema evident eh, per a, per a Negredo i per a la resta i per a Negredo més perquè com acaba de <coughs> relatar perfectament eh, Andreu Algarola no ha fet pretemporada i això es nota, així que va continuar en tant, sempre com a eh, solució en un moment donat de partit, com a un recurs en un moment de partit, però volen lo en com alguna gent estava demanant... mm, Però saps el que passa, Manolo? Que també n'hi ha una cosa positiva relativament, que és la següent. Este jugador, si tenim la sort d'agarrar-li i, i cagar el ritme normal ja, després tindrà una reserva física que els seus companys no tindrà per tant també això si agarra el, el moment el final de temporada en efecte és molt important si recupera allò lògicament el primer te'n recordes del baraja de la primera lliga per això t'estava dient encara que el treball no és el mateix no, ni, no, no, no. Ni el, però, eh, és, però si la aportació és la mateixa però, primer ja, eh? però el depòsit de, se nota se eh, nota recorde que en un últim partit de lliga Negredo li va fer 4 <laughs> gols al València sí que és veritat en aquell partit contra el Sevilla en l'últim eh. de Valverde sí, sí, sí. la xilena aquella no? O sigui, que se veu que va, va agarrant a poc a poc. Poquet a poquet, però encara li falta. Però bueno, ahí li, se, se poden donar la mà també el València i el Llevant, no? Perquè eh, també tampoc ha tingut mala sort golejador. en el davanter golejador. No, no, que... el golejador del Llevant, que és Martins, eh, se va, va vindre passar de pes, massa passar de pes, més passar de pes del que ens digueren, eh, superpassar de pes, clava... que dius. <laughs> Sí, sí, sí. Se clava... eh, pues, básicamente casi el doble de lo que nos digueren de pes. Pero el se clava estaba... en manos de un d'un nutricionista, d'un endocrino eh, que li va fer perdre molt de pes ràpidament i el problema que és quan tu perds pes però, ràpidament el que pesa sí, més massa muscular però llevant d'estar recuperant en el mig del camp eh, una eh, força eh, sí. que li va vindre molt bé i que això va ser la manera de que tinga apoyo en defensa i apoyo a la banda de dalt. Tenia més sobrepes que Diego Alves quan era a Levi. Oi, que bon el reportatge d'ahir, sí, sí, sí. de Super, que bo. Ho dic perquè eh, a veure, és, Gordinho, és, ell, Gordinho. és ell mateix. I veies la foto i per la cara i, per, s'havia menjat a dos companys, porta, no? Sí. No, no, s'havia menjat a l'actual Diego Alves. Ho era una conte, cosa... conte en, en normalitat, en normalitat perquè és ell el que ho ha contat eh, voluntàriament en l'entrevista en Brasil, no? Que, que, que bon, tenia pues, 20 quilos més del... Pues molt, de ara, molt eh. el repòs, Julen, de veritat que, de veritat que si me va... Pues entonces era... Vas passar un bon rato llegint... Utilitzaven per cobrir espai. <laughs> 12 deixa de és, és molt important 12 i 16, vinga, primera pausa en la tertúlia i tornem de seguida amb Julián Montoro de Superdeport amb Jaume Ortilla, Bandero Alberola a 100 a 97.7 Ràdio en Esports 97 nit, vos recorda la pregunta d'esta nit qui arriba millor al derbi segons vosaltres i per què, el València o el Llevant? Tornem de seguida eres calidad? En a bordo somos especialistas en alimentos congelados. A bordo te quiere poner fácil tus compras de Navidad. Esta semana, sepia limpia a 4,99 euros. Rojos gigantes brillantes a 35,95 euros el kilo. Gambón gigante a 8,75 euros el kilo. Anticipa tus compras en a bordo Saldrás ganando. ¿Buscas coche? ¿Nuevo? ¿De ocasión? Te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil. Cerca. ¿Aparcar? Sin problema. 13 marcas. Abrimos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil, Avenida Tres Cruces, Valencia. Podés ganar, perder o empatar, pero lo importante es salir todos los días a pelear a la cancha de la vida. Si te atreves a imaginar, hoy serás lo que quieras ser. Sé Ronaldo, sé Messi, pero sobre todo, sé tú. En Canal Plus tenemos tu partido y todos los que puedas imaginar. La Liga y toda la Champions por 15 euros al mes masiva toda la temporada. Canal Plus. JR Valle, tu concesionario SEAT, abre en la pista de silla, en Avenida País Valenciano 2 de Sedaví. JR Valle, tu concesionario SEAT en Valencia y Sedaví. Si te agrada el sport, esta es la tegua cita obligatoria. Sports 97 NIT, el teu equip, la tegua radio. Les 12 ya digo, ya que tienes siempre sentit humor humor, Julen, de verdad que sí, de verdad que sí, ya que tienes sentido del humor. Sí, sí, sí, no, no, tranquil. Eh, abans d'això no... No, no s'ha sentit, no? No. <laughs> Has ficat una cara? No, no. Però que t'ho conté jo. Sí, sí. De, de, tu, de mi pa tu, de tu pa mi, que ja més tu saps. Que Aurelio Martínez té un sentit de l'humor eh, important. Cal tindre sempre més de, ja d'Aurelio, vull dir, tu i jo i... Juli. De montar de tranca. Correcte, i Jaume i Andreu, tu, cal tindre sempre sentit de l'humor, està molt bé, és una qualitat que a mi m'agrada en, el, en les persones. Eh, bueno, per cert, eh, mira, parlant d'Aurelio Martínez, avui s'ha reunit la, la Fundació, senyors el que a més s'ha previst vull dir, no se desvien bàsicament de lo que estava previst han eh, justificat el perquè les dimissions seran el dia 1 perquè segons Oliver Martínez serà contra la, la venda ja ha definitivament tocat a la seva fi i han modificat algunes coses dels estatuts de, de la Fundació que ara se va dedicar com sempre dic, Aurelio Barceló que sempre tenia que haver sigut una fundació pues, ser la fundació i no la propietària del València desapareixen els patronos institucionals sí, hi han set i les podran nomenar al València i bueno, es nomenarà al València i podrà entrar eh, qualsevol patrono en lo que diuen eh, el modelo anglosajón no? de, de, deportes varios el, que posa pasta i subvenciona té dret, té dret a estar en el patronat de la partits, banda, no? partits, no? fica-los mm però bueno, també eh, ha dit alguna cosa interessant no? eh, entre altres coses eh, li ha demanat a Salvo que per favor continue no? Sí, entre altres coses ha dit que pensa que hi ha un compromís moral i que hauria de continuar. En la sessió, en el, un intercanvi de, de, un compromís moral en el, en el inversor, en el, mm. en el nou propietari i en el valencianisme que, que de forma majoritària li ha, li ha recolzat en tot este camí, no? Bueno, pues eh, eh, en este cas... Salvo iba a contestar pues, que <laughs> si yo seguís, tú vas a seguir también eso tinc claro Sí, porque Aurelio tiene toda la pinta de que va a continuar en el patronal de la fundación como a membre, ya no como a presidente pero sí como a no No, però igual... No té ganes, eh? Però si igual, igual el Consell de València, no m'estranyaria. O en el Consell de València. Uf, el Consell de València, no sé jo, eh? Se parla de noms que estan vinculats a la Fundació, a se mi, parla. Jo, vamos. jo no assegure res. Eh, pero sí sí, que... se parla un nom como Aurelio Martínez, se parla d'un un nom com José Luis Taragosí. Són dos noms sí. que estan sonant i estan sonant fort. Les persones que puga, si dona el pas, pues, voldrà tindre gente de la seva sí. confiança y, y cuadra totalmente desde de dos personas eh, pero lo menos si es dos o tres personas en las que me pues, oh, exactament per això treballar, sí. Sí, jo crec que sí. Per això dic que si se produeix aquest pedido, serà intercanvi. <laughs> Vols dir que per alguna cosa ho ha dit Aurelio, no? Eh? Sí de qualsevol manera, eh, també que el propi Aurelio diga que ja han rebut l'hoquei del patronat de la Fundació, o sigui que les sí, cases sí. de dimissió són... Del per protectorat, no? Del protectorat, perdó, sí. he, eh, he parlat jo mal, del protectorat de les fundacions... Avui a les 2 del migdia. Del migdia. I, i que ja, ell parla definitivament ja quan ningú en este, tot este procés, si se'n recordeu, des de que vaig 12 mesos ja a son marxa, mm. 11 mesos ja a son marxa, que ningú s'ha atrevit a donar una data, que ja Aurelio diga <laughs> obertament l'1 de desembre, perquè és el moment en què la, data, la venda estarà tancada, crec sí. que ja és definitivament són crec, paraules majors ja. sí, crec que només falta perdonar el que era lligar de Futbol Professional si no recordem mal no, ja l'he donat el okay, el, el d'allí també ha donat el okay. mm. mira que jo tema si tenia por Hombre, sí, se pot inventar alguna coseta, perquè però ella, no? per lo menos para ir un poquet en la foto i tal. exacte. Però, però ho farà, ho farà. Sí. <coughs> Sembla que no. Per cert, mira, parlant de la Lliga, avui un jutjat ha deixat sense cap efecte eh, sí, eh, la no inscripció de Pedro León en el Getafe pel tope salarial amb el qual se demostra que el tope salarial eh, que havia ficat la Lliga és una mesura de cartró-pedra artificial per a eh, tindre a 18 equips, en este cas constrenyits i agafats per l'entrecama mentre que dos puguen campar a les seues amples s'ha tornat a demostrar que perquè ho ha dit un xutxe senyors, això que vostès estan aplicant és una barbaritat en aquest moment i si tope salarial eh... i aquest jugador que no podrà jugar eh, això, això també eh, no, veritat és una animalà que no, no s'ha fet mai en la història del futbol i tampoc tenen per què fer-ho ensenyar-se en ell perquè podem dir-li moltes coses i fer-li moltes coses però deixar-lo sense jugar això és l'últim ja és una barbaritat i, i com dèiem xutxer ha demostrat eh, eh, que és una mesura falsa falsa, eh, que no tenia eh, un esperit de millorar la part econòmica dels equips que entren en competició, si més no tot el contrari, eh, d'intentar constrenyir els de sempre i afavorir els, els de sempre. Eh, estem parlant pues, de la setmana passada d'un jugador de Leonardo Suárez, eh, jugador de Boca Juniors, eh, i avui contava ja Andreu Algrola que jo no sé si aquestes eh, coses, aquestes operacions d'en jugadors tan joves, eh, me tu que hauràs viscut alguna, eh, sembla que la família està rebent prou pressions per a no signar pel València però que la família ho té claríssim i els jugadors també ja han rebutjat l'oferta, la proposta que té Boca Juniors sí, per, a, sempre, per a renovar aquestes operacions eh, és que decanten sempre són els pares no? Uh mhm. -huh. perquè d'alguna manera té que ser la Xina perquè mala cosa seria que el xiquet sense tindre la ciutat anar per un puesto i els pares per l'altre per tant sempre diguem que la part que es té que convèncer són els pares i el fill normalment pues, tratar de fer les cases al pare perquè els pares també veuen expectatives deportives, expectatives econòmiques, i lògicament això que entendre I, i ha passat sempre i va passar, per tant, això és la raó de que per això comencen sempre els tractes. Este tema és que el, els pares del futbolista és una família acomodada, no és una família com la de Banea quan va vindre a ser a València, eh, acomodada econòmicament, i lògicament es preocupa un tema eh, la inflació que hi ha en, en Argentina Home, tampoc és que l'economia espanyola estigui a patir coets la inflació <laughs> no, bé, però no o sigui, imagina que van d'estar allí la inflació i sobretot la seguretat la seguretat es preocupa un muntó i volen vindre a Europa com siga s'han trobat en l'interès del València i els atrau molt aquesta opció al futbolista lògicament també eh, ja que dir que té 18 anys però té personalitat i ell vol vindre així sí. Mm, el dissabte com està contant, va haver una, una discussió fortíssima perquè els dirigents de Boca Juniors no volen deixar que, que, que, que se'n vagi el futbolista. Hi va haver una discussió si fortíssima que quasi arriben a les mans en la família del futbolista. Però és que, a més a més, eh, en este cas, <laughs> Julián, que està riguent se eh, més curiós és que damunt Boca diu eh, que no accepta la proposta que teòricament, eh, en la qual teòricament Daniel Angelici, que és el president de Boca, ha, ha arribat a la proposta que li va fer allà la del València perquè alguns directius de Boca diuen que encara falten per pagar dos terminis de mig milió d'euros cadascun de Vanega. Te'n recordes que això ja ho tragué Boca Juan Gago? Sí, sí, sí. pot Te'n recordes que va dir la mateixa? Van dir que, que no, que està tot pagat. Però és fals, és fals. Però si lo de Vanega està tot pagat. Bueno, però és que a cada operació que el València intenta fer en Boca, mira com Julio està sí, pegant-li la maqueta de recordar, però bueno. perquè és que quan el València va intentar lo de Gago, va ser el mateix va, va van dir el mateix, que faltaven uns diners i el club va dir i per activa per passiva, que a més no és que ho diga, sinó que ho podia demostrar se tant, estos senyors segurament tenen algo ahí, alguna punta que volen treure-li i estan pegant-li ah, no, a... però és que això fa 7 anys ja, no? Fa... no, no, igual és una... És les operacions se fan en, se amortitzen s'escalonen en, en els pagos sí. i més normalment a, a equipos que no tenen però, economia però forta no només demanen això és que vull dir no, no, no demanaran demanen, el sitio Zaragoza no, no, demanen dos pagaments de 500.000 dòlars és a dir, un milió de dòlars més el 50% restant dels drets de Fernando Gago més el passe o la sessió de Lucas Orbán Está bueno. Es que De, ¿De qué? A boca. Sí, sí, sí, sí, volen a boca. Lo de Gago, el millor eh, va septiembre. ser temps. Que volen també a, Lu a Lucas Orbán, sí, el, que a Robarrena va tindre és... en, en Tigre y, i li encanta y el volen però és que ni Orbán se vol venir de València ni la València se vol desprendre d'Orbán de és que, i lo, lo millor tot és que la València té una posició de força perquè el futbolista acaba contracte en juny de 2015 vull dir el València vol fer l'operació consensuada perquè el sort si volen, una, però si no... se quede un any més jugant allí el Boca ho disfruta té més cartes el València que ells, per tant... No, no, però tot el que estan fent... És, però això no, això és molt normal allí. allí. Allí te fan el pedido, te fan les condicions i comences... És com fa, comences a pelar-los i al final se queden la meitat de quilos. Doncs pues això és el mateix. <laughs> Jo eh, no me crec que, que el fleco eixe de no sé quan, de Vanega, uh -huh. no me crec que no ho deixarà ja això tancat eh, Manuel Llorente abans d'anar-se'n en los crúpulos que era sempre en els números no me crec que això se quedarà ahí penjat no, no, no. Barça, però ja ho va dir públicament con el, con el tema de Gagos i Barça va dir públicament que no ja ho ha dit, o sigui, no és que té que tornar a dir-ho vull dir, és que estan tragant una cosa i és cert eh, però si vosaltres enteneu que si fora de veres immediatament que se cruce ara perquè n'hi ha un jugador que interessa no estaria dient tot, tots els dies de matí per asprar per segur, favor, però vamos segur. i faríem, però vamos, eh, començaria això no podem, eh, tenim mil exemples però eh, a més és que eh, com deia Andreu, notícia que vos hem contat també la primera mitja hora és que l'Amur no, no eh, contents en, en dir que se les deuta pasta, que tal, no sé què, volen a Orban. Clar, també, Orban, ver, que la gent sí. estigui tranquil·la. A Orban, jo, jo a Orban no se li passa pel cap, vamos, no manejar-se vamos, de València... No, és que està molt condicionat i està, i e eh, bueno, pues està una miqueta ansiós perquè té una, té, té una falta de minuts evident sí, però, també, però vosaltres... Lo, de la eh, lesió però ell està feliç però està Andreu, tu sí. saps que nosaltres eh, tots els que l'hem vist tots els minuts que ha jugat aquest xaval ha, donat una sensació bé. fenomenal ha, ho ha fet molt bé, i si demà te diuen que va ser titular tu no t'estranyaria mai no tant, tindries cap a mi, no... que, que Orban és de River i, i que no volen la boca de mot, de mot, és, <laughs> que és el remat ja de la festa i és el remat de la festa que quan Andrés me contaba la historia esta vez para parando la de sueldo, ¿no? Iramund, Imposible. el que os van a de River. Diga, ah, pues ahora ya sí que me vas a arreglar, vamos. però de damunt és la relació ja comencen a demanar, demanar, demanar i diuen algo quedarà però això simplement és per si són sistemes que s'ha d'utilitzar sempre i que majorment pues, se les han desmuntat una miqueta liantes, no? ja me tu que has fet alguna no, per eh? són, pues, no, però si no fa el caixot vés d'anar a Portugal i agarra el president de l'Oporto i jo no dic que sigui aliante però, i Benfica. no, Benfica jo no conec tant, però de l'Oporto pues, a Torre Chaló i és un tio, pues, pel seu club és el millor executor de comprar i de vendre Pinto d'acostar del, de Porto? Sí sí, a més jo el allí en Montecarlo en la final i tal, eh. i jo estic allí en la mesa famoseta, i <laughs> vamos, un tio fenomenal però vés a fer un tracte en ell ah. i si va anar paus mesos, no? I eh? <laughs> sí, sí, no, va, no si, si és de veres, i si continua paus mesos lo que no se sí, espera sí, lo que no sabes para quants besos ahora ya van mil de pesos y, y, y lo que pero uns besos mesos quants? pues a lo mejor pueden ser 450 mesos de moment segurament sí, por per ahí per a, per a uns mesos bueno pues eh, anem a fer la segona pausa per a la Publi i en tornar ja entrem en nous propis de, del derbi Eh, avui, eh, per cert, eh, parlava... Eh, ha tingut dos entrevistes bones de cada setmana, la de Fegulí de Negredo, eh, Julián, sí. que sobretot m'agrada... Jo que estic cada volta som més fan de Fegulí. Mm, sí? Sí, cada volta som mm. més fan de, de Sosó. Mira que jo li he agradat a voltes a Fegulí, però he de reconèixer que la campanya que està fent m'està convencent m'està convencent moltíssim per lo que està posant. i per això volem eh, parlar de, de noms del derbi eh, noms que poden ser puntualment eh, jugadors els quals se compten un principi els focos apunten cap a altre lloc però després hi ha jugadors en un i en altre equip que es poden colar 12 i 29, fem una pausa i també recordem que vos llegirem la pregunta o les respostes a la pregunta que estem fent en el dia d'avui en el Twitter, que és... Eh, qui penseu que arriba millor al derbi i per què? Arroba esports 97 nit. Arroba esports 97 nit, el 97 en xifra, en número. Fem una pausa per a la publicitat i llegim les vostres respostes. Vinga. Ferto, su concesionario Peyote en Torrent y cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. su concesionario Peyote en Torrente y Silla. Nuevo Centro presenta El viaje de Elliot en concierto. Mi vida yo quiero robarla a la luna esta noche, ojos negros. Sábado 22 de noviembre en la Sala Noise de Valencia. Venta de entradas en punto de información de Nuevo Centro. Consulta horarios en nuestra web la977.com. Patrocina Nuevo Centro. Y recuerda, tu entrada es válida para dos personas. Además, cómprala en Nuevo Centro y llévate una camiseta edición limitada del grupo totalmente gratis. Puedes ganar, perder o empatar, pero lo importante es salir todos los días a pelear a la cancha de la vida. Si te atreves a imaginar, hoy serás lo que quieras ser. Sé Ronaldo, sé Messi, pero sobre todo, sé tú. En Canal Plus tenemos tu partido y todos los que puedas imaginar. La Liga y toda la Champions por 15 euros al mes masiva toda la temporada. Canal Plus. ¿Buscas coche? ¿Nuevo? ¿De ocasión? Te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil. Cerca. ¿Aparcar? Sin problema. 13 marcas. Abrimos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil. Avenida Tres Cruces, Valencia. Sports 97 NIT. El teu equip. La teua Radio. 12 i 32. Anirem a llegir les respostes votes en el Twitter. Arroba esports 97 nit. Arroba esports 97 nit. Eh, la pregunta és qui penseu que arriba millor al derbi i per què? Miguel Ballester. <laughs> Jo crec que els dos arriben per l'estil, però crec que el València és favorit. Amunt i una abraçada. El rompedor diu, jo crec que van empatar. I firma amb el hashtag, i també el recolze, derbi en pau. En empujada es diu el Baró, el Baró vingut ve per a recuperar efectius. Només ha de veure la classificació per a veure com s'apega el derbi. Àlex, el Valencia sin ninguna duda. Los tres puntos son importantes para la Champions. Eh, més, Antonio Marichal que diu que va escoltar-nos esta nit, pues, ho agraïm. València Collonut eh, diu perquè l'elegància en el tema de les entrades ha millorat la imatge del club i tenir millor equip. Serà cosa de demostrar-ho. Més eh, mm, sobre el tema de qui arriba millor al derbi eh, diu per exemple alguna resposta més que ens arriba per així Francisco Gómez i estos que genera que tenim cas pues no tenen cara ni res eh, Alex sobre Mustafi diu eh, Mustafi va a jugar como central con Jogüedes y a Mustafi le gusta mucho Low eh, i li gusta mucho a Low a Low li agrada molt, de fet es Low el que se la juga per Mustafi contarem una història eh, dels modestos que ara estan pegant la sorpresa en les fases de classificació per a l'europeu, un d'ells és Albània. Albània està comandada per Gianni De Viaix, aquell que va ser entrenador de Llevant Unió Esportiva, i que De Viaix el primer que va fer contra el nomenaren seleccionador d'Albània era mirar tots els jugadors disseminats per Europa que pogueren tindre un avantpassat albanès. I va donar, aquesta història, te'n recordes, jo me la contarem, i va donar en Mustafi. Per una setmana, no Mustafi no va ser internacional per Albània, perquè la seva família és d'Albània, perquè se va basar Joaquí Lop en un amistós. Joaquí Lop va veure el jugador on ell principalment el veu és en lateral de la selecció. Però demà té moltes baixes eh, a Alemanya i no seria gens descartat. Però ja ha estat jugant en totes les divisions inferiors d'Alemanya, això sí, sí, també sí. li garantitza tindre pues, un coneixement d'ell, per tant que no és un desconegut cosa que era para vosotros... hasta que lo veré prácticamente... en el campeonato del mundo... Correcto. ...y... per último... un, un tuitero, con el más pro, famoso en Twitter, que se un Tip Eterno, que eh, contrafa al ilustre Luis Sánchez Polac, que dijo, señorías, yo les hago una pregunta, ¿a Mary la estatua me Mestalla por vender a disco va a ser a caballo o solo el busto? ...pues pues eh, el busto es mío, que diría hay señoría. què voleu que vos diga que no haig jo ja dit d'este tema i que no vas dir del seu tema o d'aquest tema en el seu dia que ara mos porten banderes però aquells que ho denunciarem en el seu dia eh, estan contats en els eh, dits d'una mà Estaven dient jugadors que poden decidir el derbi que en principi no, no apunten estem parlant eh, eh, tots de, dels més previsibles o de les situacions en les quals arriben València i llevant a este derbi i jo crec que hi ha jugadors tant en el València com en el Llevant que els focos no s'apunten directament i que poden ser decisius eh, a l'hora de definir a mi hi ha un jugador que està recuperant-se molt en el Llevant que és Sissoko és espectacular eh, que, lo que està fent perfectament a Momo el coneguem molt, el duerem eh, en l'època aquella en l'època juvenil correcte i crec que està en la maduresa que té i en la fortalea física que, que Déu li ha donat crec que està en un moment dolç i li va portar moltíssim al llevant cosa que hasta ara no havia tingut la sort i més tenint en compte, com deia, que eh, el València té dubtes en el mig del camp i per part del València, a mi me dona que eh, els dos canvis que va fer precisament Nuno en l'últim partit Feulí i Pieti per les característiques de com està el llevant el Levante és un, és un equip que acumula bé per dins, me dona la impressió però que té problemes per fora en el mig del camp i per ahir crec que és on el València li pot tirar mal al Llevant el mig té l'artilleria pesada eh? en el mig per la part de darrere té uh -huh. l'artilleria pesada, no? <laughs> Molt raro. Sí, no, no, no, està, està ben llegit. anava, jo, anava jo precisament a, aquesta història. Molt raro, molt raro. No sé, eh, l'últim dia és canviar eh, sense massa motiu, mm. per cert, no? Eh, per, per lo que respecta a Fegulí, mm, l'únic dubte és que mm, és l'últim que va arribar a, a incorporar-se a l'equip. Sempre en Algèria són els que més tard arriben, eh? Sí, està al costat, eh? <coughs> Ara està que... com a Alacante, però... Però és que ja en l'últim paró ja va ser el mateix. Va ser s'incorporat. Bichous va ser el que més tard s'incorporà i crec que, de fet, li costà la titularitat en Anoet, en Ano, no, en Riazor, en Riazor o en Anoeta, en Riazor. En Riazor i en la segona part en Carles Sí. Però si te vol dir eh, que va anar, vamos, és que és, és eh, hora això. Però és una qüestió de que continuen, per molt que FIFA continua intentant unificar els calendaris... No, no, crec que no n'hi ha vol directe, no? Ell sí. sempre va a París o a Madrid. No, no, segons d'on vinga. Vol directe de, de Mali, en Mali. Ah, juguen en Mali? Sí. Ah, bueno, clar, això, ahí ja són paraules. O sigui, eh, probablement no arribarà dijous, perquè xuen Arribarà dimecres pues, si és de Mali jo és que... I... arribarà a ultimíssima hora per a fer el tremend bueno. del divendres i el dissabte jo crec que és un xou i el divendres possiblement siga molt lleugeret no, si està en Mali va via París eh, fijo Eh, a banda de les coses que, que diu en aquesta entrevista que comentaves de, de, de, de futur de, de, de, de voler ser un xor, perquè important una, una un data important. És que ella la veu canviat el projecte una data, i vol estar així una data que a lo millor no teníem massa present i que ell eh, sí que la té uh -huh. és que és el xor, diu que és el xor que més temps porta en el València de l'actual plantilla pues t'hi tota la raó. Ara mateix, I, repassant de cap... una data que jo llegint mm, me vas a donar compte de que no, jo no la tenia present i... Més i temps no sé. Lo que, més normal... Que, més que, temps no sé, que és, el fiatge, és el fiatge més antic, sí. sí. sí. Lo més normal que estos sols que tenen el cap moltes vegades on el tenen Fegulí inclu, in, incluït, que ja dona mostres de, de, de, de, bueno, de, <laughs> de que a vegades no està en el que té que estar, no? Ell la té present. O sigui, ell, ell, ell, no és ell té eixa, ell té eixa, diguem, vol, vol eixa responsabilitat. El que passa que ell també ha vist les, les orelles al, al, I, al llop i, i crec que ha arribat un moment que conté que no podem dubtar ningú, que té categoria, té classe, clar. si vol, Vas i ara està volent, pues, lògicament pot ser un jugador molt important. Ell ha d'estar enxufat, eh? Que este, no, però això t'he dit. Eh? Està en soles, està, està de Pol, que podria jugar ahí. Per això t'he dit que, que, que, que veu, ell ara té convivència quan estava ah. sols, pues vamos, ya me les Duran así, però ara ha canviat. Sí que da la de que esa competència ha activat al jugador, perquè eh, si uno mira eh, la primera fase, sobretot, eh, de joc de València de i fins i tot l'última, Eh, en, el, en la primera fase eh, eh, té participació directa en gols, en forçar penals sí, dos o tres penaltis que, que provoca que, sí, que, for, que els, els força trenca, ell eh? trenca la defensa molt trenca bé. bé per velocitat està fi és ver... i de fer molt bé, que això li agrada molt a uno és veritat que de fer molt bé ara, este any és veritat que el partit de Noé tant en la segona part i bueno, mmm, no és la millor aportació la que fa l'Algeria però també és cert que per exemple, en l'última fase en la que venim dient el València ve amb dubtes, val, ha sigut dels més destacats. En eh, Villarreal és el qui fa la jugada del 0-1 en la sentada que acaba entre Luis se Trigueros en pròpia porta, val? una sentada molt perillosa eh, a l'esquena del defensa, entre l'esquena del defensa i la vora de la xicoteta, que s'han dubte moltes voltes els, els defenses. I ha Trigueros, per indecisió, per intentar clavar el peu i la, i la posa dins de la porteria, i el diari de Bilbao va ser un canvi que ens va sorprendre a tots que el canvià d'ell perquè estava siguent els millors jugadors del partit era dels que pocs que tenia junt a Piatti desborde però és a dir que al principi molt bé i també ara que el València no està massa bé continua estant bé el qual per això dia jo crec que eh, Feulí tenint en compte que llevan Llevant acumula bé el centre però a voltes per les ales d'Ixa lloc eh, pot ser un dels homes cridat a, a estar assenyalat el diumenge a ser un dels futbolistes destacats Sí, a més és un xor que no fa ni un any estava fora del València mm, per decidit, o sigui, no, no ja veurem, sinó decidit. Aquest fet. I, bueno, jo estic, observe un, un, una voluntat de, de canvi d'actitud, i inclús eh, fora i dins del camp, i això és positiu, no? És que el puesto sí. que Chubay té més ofici que Rodrigo, per exemple. Entonces, això és l'especialista del puesto que té ell. I si ell juga en ganes, pues és molt difícil que ho supere perquè és el seu puesto habitual i el que millor se defen. Rodrigo té unes altres característiques que en aquest puesto juga, però un poquet, pues, pues frenat. Feulí jo crec que ha de mirar-se en Piatti, perquè Piatti ha sabut defendre, ha sabut acoblar aquest equip. Però és el mateix cas també, Piatti també estava fora, però, però fora, fora... Per això, per això és que Feulí, per les condicions, exemples. ataca millor que Piatti. Vull dir, si defen no, com Piatti i ataca té, com Feulí... Té velocitat. Bueno, pues I, i, I diguem que té algo més més fiabilitat, que és important, perquè Villati treballa molt, però a vegades sempre li falta la peseta pel duro, i això que reconeixer ho <laughs> a vegades sí, sembla que se queda una, una miqueta de jo crec que vas per, per, per, per la idea de que són dos xors eh, que tenen arribada i tenen, no, per la banda, tenen gol, gol. Eh, els dos. Els dos i tenen eh, capacitat de brega eh, que, evidentment, que este llevant apreta li poden, i és molt difícil per defensar poden fermar el llevant sí. són jugadors molt, molt marejats diguem, i per jugadors si no té que tindre l'habilitat que tenen ells és molt difícil de defendre i eh, eh com deia el llevant carrega el centre com deia abans sí. Julián Diop i Sissoko estan tornant a agafar el, Eh, el, coma, el comandament però tu fíjate en els dos jugadors en forma són dos, dos mitjors sensacionals sí, sí, sí, sí. els dos i jo pareix que s'ha fet l'ànim ja de quedar-se en el llevant i donar-ho tot sí. i vamos i ell i Xisoko pues, imagina't i Mitja si agarra la forma com estan agarrant-la va ser una base determinant perquè el llevant tinga unes apetències d'aconseguir coses que li van a fer molta falta sí, eh, eh, deia això perquè precisament són armes que són bones per al llevant, tenint en compte el problema que s'ha tenint el València en el centre del camp. Eh, per ahir el llevant sap també que pot trencar el València. El València s'ha tenint ara problemes i ahir és precisament on és més fort últimament el conjunt de Lucas Alcaraz. En el centre del camp, en la zona central del mig del camp. Jo mm, per això pense que, que, que no tornarà al, a l'origen seu, no? Sí. A, a, a, a lo que més ha funcionat des del principi. Veurem en quins jugadors Me estás, me estás, donant, però... me estàs donant una història que yo no la contemplava, pero tú sembra que no, sí. No, no, Tu bueno, penses que en uno puedo tornar al 4-3-3? Es un pensamiento és un pensament. Jo, eh? jo estic no... segur. <laughs> jo crec que... Jo abundé ahir no de Xule. Crec, que havia, crec que avui ha hagut entrenament, però me dona la impressió de que no, no, no, no és encara moment perquè no n'hi ha ni jugadors. No estava ni André Gómez, no està... No n'hi ha ni jugadors per a provar. Però, Clar. però, és bueno. que això és una altra de les... preguntes la anem a deixar per a després de l'última pausa. Que jo crec que anem a fer-la ja, anem a, anem a fer-la ja. D'un centre del camp del Llevant molt físic. Eh, també. Sí, per tant, el, el, el València en este cas és més fàcil canviar un jugador soles si tu vols fer el 4-4-2 Tienes que cambiar molts jugadors de, de Mira, sobre eso ha parlat avui y Fuego ya ha dit sobre el cambio de sistema Bueno, varía, sí, sí que es cierto que, varía. Eh, al final también Dani es un, jugador que, participa mucho en la creación del juego, en la creación de espacios, eh, es un jugador importante para nosotros y sí que varía, pero bueno, eh, creo que hemos trabajado bien los dos sistemas, sabemos lo que tenemos que hacer, un sistema nos da unas cosas y otro otras. Eh, en todos los sistemas supongo que hay virtudes y, defectos y se trata de, sacar las máximas virtudes. Eh, sí que varía porque eh, la función para los hombres del medio varía un poco, pero tenemos claro lo que tenemos que hacer. Estáis ya claro yo creo que varía es digo en que varía igualmente pero también digo en que eh, estos 10 em- han mejorado las prestaciones. Però, clar, pregunta que deixa en l'aire per a després de la publi, no me la contesteu ara. Amb totes les absències que ha tingut Nuno d'internacionals, serveixen per a algo estes, el treball en aquestes setmanes de paró? Fem l'última pausa en el programa i tornem per a contestar esta i altres preguntes. Així, a Esports 97 nit, en la 97.7 Ràdio. La Tarquita de Mendoza recuerda que podéis disfrutar de sus packs y promociones todos los días. La carta de tapas, carne gallega a la brasa, ensaladas, arroces, fideuá, fritura de pescado. Estamos en Valencia, Gran Vía, Marqués del Turia 58. Teléfono 963 4402 16. Que mira, que mira cómo viene, que mira, que mira cómo viene la también nos encontrarás en la playa Pobla de Farnal, calle Carabelas 17, teléfono 961 46 1261 con todos los partidos de fútbol y wifi. La Tasquita de Mendoza, os esperamos. A los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo, Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Perto, su concesionario Peyote en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Perto, su concesionario Peyote en Torrentisilla. JR Valle, tu concesionario SEAT, abre en la pista de silla, en Avenida País Valenciano 2 de Sedaví. JR Valle, tu concesionario SEAT en Valencia y Sedaví. Si te agrada el Sport, esta es la Teguasita cita Sports Esports 97 NIT, el teu equip, la tegua radio. 12 de la nit y 46 minutos. en sentit a Javi Fuego eh, dir que ya saben yo lo que tienen que hacer? <coughs> en teoría estos dies... han servit per a intensificar la càrrega de treball, sobretot me conten que física crec que va ser en dimecres i en divendres, en dimecres i en divendres, si no recorde malament, eh, i en la part tècnica, bueno, en general, en un equip, senyors, en una setmana d'esta se vist per algo el treball, més enllà de per a no perdre la forma, perquè jo tinc dubte, eh, per molt que hagi intentat eh, eh provar millorar eh, els conceptes tècnics de cara als jugadors del 4-4-2 o recordar el 4-3-3 és que falten tants. Home, ja, però tàcticament jo crec que sí que serveix, sobretot, mira, per exemple, eh, una situació per, a, per als extrems, encarar laterals, tot això sí que ho poden fer, òbviament. Eh, sí, buscar que juguen en aquesta claro, posició, eh, encara que siguin jugadors eh, diferents. Entrenar determinades situacions de partit. El sistema pot, però clar, el que no pots entrenar són els jugadors que penses que puguis utilitzar, això perquè clar. no estan. No. no estan molts, potser altres sí que estan. El centre del camp no ha pogut provar, és que el que estem no, El que passa que el centre del camp estem parlant de que si tu tens que jugar en 4-3-3 tens una baixa importantíssima que és Parejo i el secret està buscar el substitut que d'alguna manera faça que no, que no se noti la diferència com s'ha notat hasta Parejo, crec que més companys de Super Andreu eh, duen que hi ha alguna... diuen que o duen en el seues, en les seues pàgines que hi ha alguna esperança de cara, de cara a partir de diumenge. No, no. És, no és molt gran pero esperança n'hi ha. És mm, una informació del company de Pascual Calabuig, eh. Eh, que Parejo no està descartat per al partit del, del Levante. És difícil, és difícil, ja que dir-ho. És complicat que arribi per al partit Levante, però no està totalment descartat. Eh, és, tot va a dependre de com evoluciona en els pròxims, en els sí, pròxims dies. Però una cosa Vull que compte ja que, que no ha fet ni l'escalfament en, el, en la resta de la plantilla. Ara, el cos mèdic del València i el València eh, i el cos tècnic poden estar jugant també al despiste i estar Home, claro, i donar, i, donar guardava la sorpresa abans. <laughs> Ah. Ah, quan t'he dit de, la, de tornar, i he dit no sé en quins jugadors, però ja veurem. Però és bueno, que jugar jo, dos pals... yo pense, a, mi, jo, a mi se me pareix un, un pense bon debat. Que no, pense que no. És difícil, eh? Pense que no, perquè veure, són setmanes eh, pràcticament no ha entrenat en, en Clar, és que ja anava jo entrenes però, molt... però no estan una cosa és que el jugador el citen i en un moment donat pues, puga fer tàcticament algun això, però... més que l'entrenament... Un jugador que pensen que juguen i que siga titular o se pense per a recuperar el titular, eh, jo penso que impossible. Una altra cosa que dic, que cap que el citen estigui ahí i en un moment donat, pues, 20-25 minuts, pues, puga aportar tot el que ell bé sap, però vamos, jo no, no, no crec que sigui el moment per a traure-lo perquè és un risc innecessari és que... Quan a, la millor, a més, una setmana després tens el Barça i ell sí que te va fer falta per això, <laughs> i saps de manera, per això dic que és possible que no, el City pensant en el Barça veure, el, un partit pot donar per moltes eh, coses, no? A mi ah, claro. 15 minuts això és el que dic eh? jo, que el City el, que el que consideren, però més que res per agarrar ritme, no per altra cosa perquè el dia del Barcelona estigui més, més fet per, no, per apostaria que no però bueno, anem a veure, anem a veure perquè hasta que no estiguen tots els jugadors així no saps el Clar, que tens. Alguns el que no perdut. tens. Alguns han perdut, bueno, eh? Chua també, di, Chua, Mustafi, di, diu que no, jo crec que sí que Chua demà en Alemanya, però bueno, mm, tampoc estic no, no, sí, sí. De... Deia, deia, tampoc deia, estic en el cap deia que, crec que la Federació Alemanya d'Alemanya ho, ho ha confirmat avui eh? en, en xarxes socials en la seva pàgina web mm, no sé, igual sembla que va jugar de, ser, hasta que no de sentar al costat de Howells hasta que no estén així no saps el que tens i el que no tens i com venen i com venen, I com venen. com venen perquè en, algun, en alguns eh, eh puestos estava parlant-se de que Mustafi lo que tenia era un problema muscular i en Patan diu, no, no, el jugador que deia que té un colp de muscular, res té un colp i, i que no hi haurà problema per a que pugui estar. La prova la tenim demà, o sigui que <coughs> no tenim tan lluny. Demà Alemanya té moltes baixes i Mustafi el més normal és que tinga la <coughs> opció, perdó, de jugar com a, com a central, encara que, com dèiem, per a Lou, primordialment Lou el veu com una molt bona proposta de futur en el lateral. El que passa és que demà, tenint en compte les baixes, és un bon moment també per a que es alemany, alemany és un partit amistós. Si jugues al No, al Càcer no va jugar. però saps per què no va jugar? No ha provat, eh, no ha provat. Però saps per què no va jugar? Perquè a hores d'ara, al i a voltes hem criticat a Del Bosque, però dir que al ara, per a Del Bosque, té estatus de titular. Demà va provar una davantera, de, va fer una davantera de provatures, sí. que serà Nolito y Morata. Nolito juguen en Vigo, que debe, eh? Pero Morata... això, yo això José Emilio Santa en, en el 82 Cuando tenía la selección que allá una Nava, eh, una si anava estaba un tio de l'equip allá. Pero pues allà, ves el cap bueno, pues, eh, estatus y se va a demostrar el disapte contra Bielorrusia que Paco Alcácer, tot entrar en el camp eh, Callejón Y entrar Morata Paco Alcácer no és menejada del seu lloc. Paco Alcácer jugant 90 minuts. Jo dic que Morata, en la mida que puguen, con tres patris que té, que tu no vas Clar, a tindre... van intentar clavar-lo en calçador. Perquè jo he sentit, I de fet, he, he sentit fet... comentaris en el qual diuen que el nou autèntic és Morata, que l'altre és un de, que definís molt bé Paco Alcácer, però que el, el nou nou el que sempre s'entén per un nou és Morata. Sí, perquè, perquè ve de l'escola del Real Madrid, és evident, i la premsa del Madrid està fent fosa. Que això és, una això ah, és evident, però que de moment el dissabte ah. del Bosque no plegara i sí, li donarà l'entrada però no manejar al Càcer ja significa alguna cosa. Jo, I el fet bé. que demà... A mi m'estranya i ho agraï. Bé, en efecte, jo també. A més ho fiqué en Twitter. I m'estranyava per a bé, perquè jo esperava claro. que anava per l'aire per a donar-li entrada o a Callejón o a... No, quan vaig veure jo, d'alguna manera, pues, claro, Morata, dic, ara, ara va. Correcte. I el, va, I el va entendre I demà, que és un equip més de provatura... a Bernat, eh, demà. Bernat en tela esquerra sí, ja, ja va dir l'altre dia que, que la idea era que jugaren tots els jugadors Alcácer té estatus de titular no? Mm. i per tant demà no va jugar per això deia almenys sabem que de no passar res estrany en Alcácer podrà comptar Nuno perquè ve descansat sí, no ve de res eh? jo crec que demà el primer canvi en la davantera ha de ser també Callejón que és un davanter que està provant i que per a mi fins i tot hauria estar per davant de Morata, però no té els padrinos que té, però també no, padrino, padrinos, però, però no, però no tampoc un jugador Sí, però té una mobilitat. Mourinho. Eh? El padrino sí, Mourinho. Sí. El padrino Mourinho, el, ca el caballet, no? no? Que no està ben vist. <laughs> El caballet, correcte. Correcte. Eh, I, per tant, com deia, en el cas saps que, saps que pots comptar segur. Per això vull preguntava, abans ho ha dit, eh, ja m'ho ha dit caure al principi de la tertúlia. Ara, en certa manera, eh, tocava el tema de passada eh, Julián, este paró a qui favorís més? Al Llevant o al València? A mi al Llevant. <laughs> Fe, pregunta, eh? Jo va al Llevant. Per a tu al Llevant? Sí, sí perquè, perquè tens mitjos... Sí, Llevant venia fort, eh? Eh? Llevant venia fort, eh? No, no, però jo penso que el, el paró, a banda de que però anem a veure, el, les gas que tenen els jugadors sense jugar, sols de viatjar i marejar-los, això se paga y el Levante d'aquest desgast no l'ha tingut el que vinga fort pues, estarà però vamos com un violí no tant com el València això que mirar-ho en quant a la comparativa i perquè se mira una altra cosa si llevant, venia fort vindrà fort crec que el llevant té 6 jugadors internacionals i el València no, no són 8 o 9 8 o 9 pues doncs el que més sí. tinga més aporta tampoc ha sigut un, un un desgarra, una no? setmana de, de, de viatges d'estos eh, descabellats no, els argentins per exemple Argentina sí. està jugant a, a dos sí, hores però volia ja saben on està volia l'únic eh, pues, com si es vinguera de Groenlàndia igual, igual ves així en Europa Felipe Augusto i en Xina això sí ah. Augusto vindrà mira vindrà reventat Felipe Augusto va vindre tocat tocat, tocat. i Bezo ah no, Felipe Augusto no. és, perdona Felipe Augusto Brasil. Bezo y Cancelo Brasil. han jugat en, en Europa, que van jugar. Perdona, Felipe se ha subido de Brasil. En Anglaterra. Havia fet jo la... ahora había que va, no. Portugal, Portugal. Ahora van a Portugal a uns entrenaments, Bezo y Cancelo, van estar unos entrenaments, pero eso, això, me suena un partit, però ahora se van a quedar entrenando. I és Vinicius el que està en Felipe. Sí, en Felipe. Correcte. Ah, de ja, moment... M'havia jo creuat, te van a disculpes. Eh, el paró cadascú <laughs> així diu una cosa eh, Jaume, Jaume diu que jo argumenta el que sí, sí. idea i això és respectable que Andreu, Andreu que no i Julián no l'he vist encara definir-se molt si el paró... no ho <laughs> sé No, no ho sé, no ho sé. No, és que a lo millor pots pensar que, que esperes dos igual. Jo... És que no és fàcil tampoc, eh? Suposo no, que perjudiques dos. Perquè... Per, però després que perjudica els dos. Jo crec és una sí. visió completament del tema. Jo crec que sí, el Llevant venia d'un partit que va fer posiblemente mm. el millor de, de la temporada en, en, en, Sevilla y el Valencia lo que necesita es chuar y chuar y chuar y, y guañar y guañar y bueno no sé, no, no sabria si, si pot ser t'ho dic després del partit si pot ser t'ho dic després del si partit si me, <laughs> si me, si me dices eh? mira que jo te quirde, eh, Julián en el postpartit del domenatge jo te quirde, eh <laughs> i m'ho dius aquí te sembla que li ha perjudicat eh, més el paró i lògicament per aquest derbi també hem parlat al principi i ho tocar al final és el tema de, de les eh, directives penseu que hi ha temps per a reconduir un tant la fricció que hi ha hagut i que puguen haver-ne actes conjunts d'ací a... De temps n'hi ha de sobra, però a tots els nivells. mm -hmm. crec que és que demà... Ja, demà estem parlant, demà, després demà ja sí queden dies. Sí, sí. Sobra temps. El que jo volguera és que n'hi haguera això voluntat, que jo crec que l'ha, i que d'alguna manera el eh, lo que d'alguna manera no, no satisfà a ningú s'arregle pues, eh, i crec que m'agradaria vamos, com a, ja dic com a valencià, per ser neutral, de que els dos equips pues, siguin la relació que toca i que lògicament que per coses externes no té que faltar-li el brillo a, al partit tan bonico que esperem tots. A mi, sincerament, mm. i dir la veritat, mm, com a aficionat me dona igual, me dona el mateix si el València se porta en el Levante o si no se porta en el Levante. Si no se porta en el Levante, el València quan tinga un se fica tir, segurament el fitxarà i ja està és que a, a nivell d'aficionat a mi el, meu equip m'interessa que guanyi i que xue i si pot guanyar-li el Levante Sí, encara. Lo que pesa si cada afició, lo si que pesa cada afició està clar, Andreu. Igual però al revés. Però però però la gent que està no, al, com, al comandament dels clubs de eh? té té unes, de té unes obligacions socials de, de, de en les seues actituds. Per això jo pregunte... Eh... Sí, però, però qui, a, eh, a quines? O sigui, quines són les obligacions? a les que ha faltat el Levante en el mm. tema de les, del Proto Central és, és una visió del tema, però recordar que hi ha una altra. Recordar que no totes les paneles de les coses són iguals, Andreu. Eh, el Llevant aduís, i sap que no hi ha cap pacte signat. Encara que probablement tots estem d'acord en que ha fet el que ha fet, perquè és el València. Si no, digui que no. Pero que ya es de volver pero, cosas. Pero, pero, pero eh, ¿quién, ¿quién ha Ahora es que tú no te sabes la mitad de lo que ha pasado la última semana, Julián Montoro. Sí, pero, pero eh, eh, el Valencia toca tarde al llevant cuando ya había decidido el Consell que fijaba el preu de 30 euros, no? Pero el llevant no podía tocar al Valencia. abans qué que quan de decidido. Que que tocar no el València? 3 o 4 meses No sé, no, no. al llevant. Es que dos el Llevant diu, diu, i això és entre cometes, sí. que quan el València tocarà ah, ja era proposar, ja ho havia decidit el Covid. Sí, sí. Però el llevant no tingui voluntat tampoc abans de decidir el Consell el preu de tocar al València per a veure si se podia fer algo con sí, conjunt. Si si ja està. a entonces no n'hi ha voluntat. Entonces, si no n'hi ha voluntat, pues lo més normal és castigats. Uno sí i l'altre allà, i ja veurem quan s'ajuntem. Parlant d'això, i estem en l'últim minut. En l'últim minut. pareu eh, d'algo d'això demà en el súper, no? Sí, sí, sí. sí. Bueno, pareix Yo no di que ni solución ni que parlen, ni que no parlen. Però... cara a cara, se van a veure Kiko y demà de salvo en Vigo, en la Liga Profesional Si volen, el Si no, el partido se va a chuar igual.